Վաղը կկայանա 6-րդ գումարման լեգահազգային ժողովի 3-րդ նստաշրջանի հերթական լիակումար նիստը։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Ապրիլի 19-ի լույս 20-ի գիշերը Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան զինված դիմակայության գոտում օպերատիվ իրադրությունը մնացել է անփոփոխ։ Առաջնային գծի ողջ երկայնքով հակառակորդի հիմնականում տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից, խոշոր դրամաչափի դիպուկահար զենքերից եւ 60 մմ-անոց mm ականանետից մեկ արկ, գրակի դադարեցման պայմանավորվածությունը խախտել ավելի քան 50 անգամ։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոյցարայության հաղորդագրության համաձայն պաշտպանության բանակի առաջապատстоրաբաժանումները տիրապետում են օպերատիվ մարտավարական իրադրությանը եւ շարունակում վստահորեն իրականացնել իրենց արժեվ տրված մարտական խնդիրը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը Հայաստանի հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ միասին ապրիլի 19-ին անց են կացրել խորհրդակցություն ԼՂՀ օրենսդիր, գործադիր եւ դատական իշխանության մարմինների ներկայացուցիչների հետ։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, քննարկվել են վերջին օրերին Ադրբեջանի ագրեսիայի հետևանքով մեր հանրապետությունում ստեղծված իրավիճակին վերաբերող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը բարձր է գնահատել այս ցաներ օրերին Մայր Հայաստանի եւ Սփյուռքի աջակցությունն Արցախին եւ համայն հայության համախմբումն ու միասնականությունը, այն համարելով մեր բոլոր հաղթանակների հիմնական գրավականներից մեկը։ Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը եւ Հայաստանի հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն ապրիլի 19-ին եւ 20-ին այցելել են ԼՂՀ հյուսիսարևելյան եւ հարավային հատվածներում տեղակայված մի շարք զորամասեր եւ անցկացրել խորհրդակցություն հրամանատարական կազմի հետ։ Քննարկվել են տիրող իրավիճակին եւ զինվորների ծառայության ընթացքին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նույն աղբյուրի համաձայն նախագահներին ուղեկցում էին երկու հայկական հանրապետությունների պաշտպանության նախարարներ, բարձրագույն հրամկազմի ներկայացուցիչներ։ Ինչպես արդեն հաղորդել են Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը եւ ԼՂ նախագահ Բակո Սահակյանը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում երեք այցելել են Պաշտպանության բանակի զորամասերից մեկը եւ պետական պարգևներ հանձնել մի խումբ զինծառայողների, ովքեր քարորիա պատերազմում ԼՂ պետական սահմանը պաշտպանելիս ցուցաբերել են արիություն եւ խիզախություն։ Շնորհակալություն հայտնելով հայրենիքի զինվորներին, Հայաստանի Հանրապետության նախագահը նշել է, որ նրանք հերթական անգամ ցույց տվեցին բոլորին, թե ով է հայ զինվորը։ Երբ անհրաժեշտ է կռվել, դառնում ենք ամենակարգապահ, ամենահնարամիտ եւ ամենամարտունակ զինվորը, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Զինվորը հակառակորդին իր ասելիք ասում է մարտի դաշտում։ Եվ փառք ձեզ, իդեմս ձեզ, մեր բոլոր սպաներին ու զինվորներին ովքեր կարողացան իրենց ասելիքը ասել։ Եվ այդ դաժան օրերին որևէ հայ զինվոր ուսպա չի լքել իր մարտական դիրքը, կռվել է նվիրումով մինչև վերջ։ Ինչպես չհպարտանաս այն զինվորով, ով կրակելով միջև վերջին փամփուշտը եւ լինելով վիրավորված նռնակ է պայթեցնում, որ เป զի իր հետ տանի նաեւ հակառակորդի զինվորներին։ Ինչպես հնարամիտ չանվանես այն զինվորին, ով նռնականետից կրակում եւ ոչնչացնում է ուղղաթիռ։ Ինչպես չպարտանաս այն զինվորով, ով մարտի ընթացքում շարքից հանում է հակառակորդի 5 զրահամեքենա։ Դուք լավ եք կատարել եւ լավ եք կատարում ձեր պարտականությունները։ Ցավոք սրտի պատերազմը շատ դաժան է։ Բոլորը չէ, որ իրենց երկրային կյանքում տեսնում են իրենց աշխատանքի արդյունքը, տեսնում են իրենց վաստակի պտուղները, տեսնում են, թե իրենցով ինչպես են հպարտանում։ Փառք մեր բոլոր զինվորներին ու սպաներին, ովքեր ընկան այս օրերի ընթացքում։ Ու նաև փառք նրանց, ովքեր այս 25 տարիների ընթացքում ընկել են մեր ազատության, մեր անկախության համար։ Մեզ համար թանկ է յուրաքանչյուր զինվորի սպայի կյանք, Փառք ձեզ, հայրենիքի զինվորներ, փառք մեր ընկածներին, փառք մեր զորքին։ Ես մի վարքյան անգամ չեմ կասկածում, որ մենք բոլորս միասին յուրաքանչյուրս մեր տեղում կատարելու ենք հայրենիքի զինվորի պարտականությունները, իսկ այդ պարտականությունները սուրբ են, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ ԼՂՀ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն այսօր ազգային ժողովի փոխնախագահի, հանձնաժողովների նախագահների, տեղակալների եւ աշխատակազմի պատասխանատուների մասնակցությամբ հրավիրել է աշխատանքային խորհրդակցություն։ Քննարկվել են երրորդ նստաշրջանի հերթական լիագումարնիստի օրակարգում ներառված օրենքների նախագծերը։ Պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Հովիկ Ջիվանյանը համապատասխան հաղորդումներ է ներկայացրել շրջանառության մեջ գտնվող օրինագծերի վերաբերյալ։ Ամփոփելով խորհրդակցության արդյունքները Աշոտ Ղուլյանը հայտարարել է, որ 6-րդ գումարման ազգային ժողովի 3-րդ նստաշրջանի հերթական լիագումար նիստը տեղի կունենա ապրիլի 21-ին ժամը 11-ին։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է ԼՂՀ ազգային ժողովի մամլո ծառայությունը։ Նույն աղբյուրի համաձայն այսօր ԼՂՀ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը շնորհակալական նամակ է ուղարկել Բասկերի երկրի խորհրդարանի նախագահ Բակարչո Տեխերիա Օտերմինին ապրիլի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դեմ Ադրբեջանի սանձազերծած լայնածավալ ռազմական գործողությունների վերաբերյալ սույն թվականի ապրիլի 14-ին միաձայն ընդունված հռչակագրի արդիվ Այս հրճակագիրը չափազանց կարևոր է Արցախի ժողովրդի համար։ Սա ոչ միայն քաղաքական փաստաթուղթ է, որը կոչ է անում զինադատարի անհապաղ վերականգնման ու ամրապնդման եւ միանշանակ սատարում է բանակցությունների ու ժողովրդի կամարտահայտության միջոցով հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, այլ նաեւ շատ կարևոր ուղերձ է, որ մենք միայնակ չենք խաղաղ, անվտանգ եւ ժողովրդավար ապագայի համար մեր պայքարում, եւ չնայած մեզ բաժանում են հազարավոր հազարավոր կիլոմետրեր, այնուամենայնիվ մենք միավորված ենք նույն տեսլականի եւ նույն արժեքների շուրջ, ասված է Աշոտ Ղուլյանի շնորհակալական նամակում։ Ապրիլյան քարորյա պատերազմն իրականում շատ բան է փոխել թե մեր մեջ եւ թե արտաքին աշխարհի մեր մասին ունեցած պատկերացումներում։ Ակնհայտ է, որ փոփոխված իրավիճակում երևի թե պետք է որոշակի խմբագրման ենթարկվեն ու վերափոխվեն նաեւ մեր քաղաքական առաջնահերթությունները։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Միջազգային միակ կառույցը, որը զբաղված է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմամբ, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ձևաչափն է, որը գործում է արդեն 24 տարի։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր ժողովրդավարություն խմբակցության ղեկավար Վարդգես Բաղարյանը կարծում է, որ թեպետ ինքնանձամբ այնքան էլ գոհ չէ Մինսկի խմբի ворթեգրած անդեմ համահարթեցման գործելավոճից, այնուամենայնիվ հարաբերությունները խզել պետք չէ ասել, թե ամբողջովին սպառել է Մինսկի խումբը իրեն, ես այդպես կատեգորիկ չէի ասի, որովհետև գոնե այսօրվա դրությամբ չեն տեսնում մեկ այլ կառույց, որը կարող է զբաղվել Ղարաբաղի հիմնախնդրով եւ ցանկացած թեկուզ ամենափխրուն խաղաղություն բնականաբար ավելի լավ է, քան պատերազմը։ Եվ Մինսկի խմբին այդ առումով ինչ որ բան հաջողվել է անել, թեև ես ելի մնում եմ այն կարծիքին հաստատ, որ խաղաղությունը բոլոր այս տարիներին պաշտպանում էր հայոց բանակը մեր զինված ուժերը, ոչ թե ինչ-որ խաղապահ ուժեր կամ նույն Մինսկի խումբը, անշուշտ մենք հարցեր ունենք Մինսկի խմբի եւ այդ հարցերը որքան գոնե ես տեղյակ եմ տրվում են նաեւ ամենաբարձր մակարդակով։ Ասենք ինչու է հավասարության նշան դրվում կողմերի միջև, ինչու հասցեական չեն, ինչու ամեն անգամ երբ խոսում են կողմերին կոչ ենք անում, ասում ենք չէ, սևին ասեք սև, սպիտակին ասեք սպիտակ Հրադադարի ռեժիմի խախտումներն ու Ադրբեջանի վերջին նախահարձակ ռազմագործողությունը, այսպես ասած ապրիլյան կայծակնային պատերազմը, Վարդգես Բաղարյանի համոզմամբ Մինսկի խմբի համանախագահության այդ նույն անհասցե հայտարարությունների հետևանքն են նաև։ Դրա համար էլ նրանք լկտի անում են դրանից, որովհետև ակնհայտ է, չէ՞ բոլորի համար, նույնիսկ արգելված է ինքեր են օգտագործել, ինչեր են արել, բայց դարձյալ կոչերը հնչում են, կողմերին կոչ են քանում պահպանել, չգիտեմ, խորեմություն, դարձյալ նույն հին երկը։ Եվ քանի դեռ այդպես է, իմ կարծիքով Ադրբեջանը փորձելու է, փորձելու է ամեն անգամ ստանալու է հուշկու հակահարված։ Իսկ եթե մեկ անգամ էլ փորձի, արդեն պատերազմական գոտին տեղափոխվելու է ուրիշ տեղ, ես դրանում նույնպես համոզված եմ։ Իսկ որ հաղթանակնի վերջո մերն է լինելու, դրանում որևէ կասկած լինել չի կարող։ Հայոց Հայաստան կոտրում ոգու վերազարթոնքը դրա ակնհայտ գրավականն է, ընդգծեց զրուցակիցս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովի падգամավոր Վարդգես Բաղարյանը։ Յուլիա Վանյան այսօր Շարունակում ենք լրատվությունը։ Ապրիլի անկարորյա պատերազմում հաղթանակը զինվորինն է։ Շարքային զինվորինը, որոնցից շատերը ընդամենը մի քանի ամիս առաջ են զորագրվել Պաշտպանության բանակի շարքեր։ Նրանցից մեկը 19-ամյա Արսենն է, ով արդեն պատերազմի մասին խոսում է փորձառու արհեստավարժ զինվորի դիրքերից։ Բելլալալայանի ռեպորտաժը։ Կրծեր սերժանտ Արսենին պաշտպանության բանակի այն զորամասում ճանաչում են բոլորը։ 2015 թվականին Արսենը հայրիկի հետ աշխատան գտնելու համար մեկնել էր Ռուսաստանի Դաշնություն։ 18-ը լրանալուն պես երկի ու սպորտի սիրահար Արսենը եկել է Արցախ, ներկայացել զինկոմիսարիատ, որ เป զի զորագրվի պաշտպանության բանակ ժամկետային զինծառայության։ Ամեն ինչ ընթանում էր սովորականի պես, զինվորի առօրյա բանակային կյանք իր կանոնադրությամբ ու չգրված օրենքներով, մինչև ապրիլի 1-ը։ Այդ օրը երիտասարդ հետախույզ նույնիսկ իր ընկերների հետ բարձրացավ դիրքեր մարտական հերթապահության, մտքի ձերով անգամ չանցկացնելով, որ գնում է հերոսական մարտին ընթառաջ։ Մարտը ընդհանրապես քանի ժամատև է ձեր դիրքի վրա։ Գիշերը ժամը 2-ից 3-ի կողմերը համայատևեց 2 ժամ, հաջորդ օրը 16:00-ին ընթացները մարդուն եղավ մի 2 ժամից 3 ժամ։ Սա այդ ընթացքում մեր վրա կրակում էին ցանա տեխնիկաներով։ Մենք դիրքում կայնած էինք, ես ու ինգերս այդ վաղ պոստի էինք կայնած, մեկ ապավորեկա, որ ասեց, որ կամերայով հակառակորդի կողմից շարժ է նկատել, մենք մի անգամից գնացինք կամերայի մոտ, այդ շարժը տեսանք, կողմնորոշեցինք իրանց կողմնորոշիչներին նայեցինք, մի անգամից զբաղեցինք խրամատում մեր տեղերը, հարևան դիրքը։ Կողից կրակ բացեց, մենք այդ ուղղակի արդեն սկսեցինք խոցել թշնամուն։ Դա դիվերսիոն փորձներ է, գիշերը ժամ 2-ի մոտ է։ Դրանից հետո արդեն իրանք սկսում են տանը տեխնիկաներ մեր վրա կրակել, սաղ ես մտնում ենք թաքստոսներ, երկու օքի թողում ենք որպես դիտորդ շատերը արտիլերիայի աշխատում կրակում են վրան, մենք չէինք կարող դերից դուրս գայինք։ Հետո դասակի հրամանատար ասեց, որ գնահաց բերի հացտենք, այդ վաղ մենք սաղս խրամատում էինք, չէինք կարող դեպի բլինդաժ գնայինք։ Ինքը գնաց բան հաց բերեց, միանգամից գորած տղեկ բացար այդ հացակում։ Այդ վաղ միանգամից սաղս նորից հելանք, զբաղեցինք ելի մեր խրամաբջիջները, դերից կրակ վարինք։ Հետո իրանք այնքան շատ էին, որ իրանք միանգամից մտել են մեր խրամատի մեջ։ Մենք որ արդեն փամփոշները վերջացրել, դասակի հրամանատարը հրամանատվել, որ գիրքը չենք լքելու, բայց միջև էլ մնալու են գիրքում ու դաժե ձեռնամարտի են գնալու, եթե պետք եղավ։ Հետո մեր տղեկից մեկը գոռացա, «Արսենել եք, փախեք, մենակ երկուսով դուք եք մնացել»։ Միանգամից հայելում եմ գնում բլինդաժի մոտ, հետո դե- դենամ մեկ էլ զվոտնից բարկացագետնին ձեռների գլխին դրած էր։ Այդ վաղ ես իմացա, թե ինքը ասենք այդ արտիլերիայից է պաշտպանվում, որտես պարկած էր։ Այդ վաղ ոյա ձեռի խփում, ձեռը իր գլխից ընկնում, մեկ էլ ճոգին իր գլխի գլուխը լրիվ ծեյվա տված։ Հետո մենք հետ ենք դառնում դեպի բլինդաժի կողմ, մեկ էլ Տենակ մեր ընկերներից երկու օկու գրանատով են տրակցել, մի օկուն էլ ծածկներից դիմա ավտոմատով գլուխը ծիվ են տվել։ Արդեն հակառակորդ հարմարամի 30-ից 40 հոգի մտել է մեր հրամատի մեջ։ Ինչպես կարողացավ դուք այդպես երիտասարդ տարիքում դեռևս նոր այդ ոլորտում ինչ որ քայլեր անող հաղթել ու պատժել։ Մենք որ բարձրանում ենք մարտական դիրքեր, ամեն վարքյան պատրաստ ենք հակառակորդին տենց հետ շփորտելով։ Մեր զենքի լրիվ փամփոշները վերջացել են, ես այդ վիրավորում հետ որ դուրս պետք է գայի, իր մոտ 8 հատիկ պատրոն կար փամփուշները իսկավորեցի, ես դեմից ուզում էի որ դուրս գա, իրանք միանգամից կրակեցին, զենքից կպավ, հետ քաշվեցի, միանգամից ես կրակի, իրանք որ մտան խրամատի մեջ, ես արդեն միանգամից այդ իրավորին հանիմ ու կողի ձորով գնացին հարևան դիրքը։ Հիմա մենակ մի բան փոխվեց այդքանից հետո։ Ես կորցրել եմ շատ մոտիկ ընկերներ, ու ասենք այդ իմ համար լրիվ ցավալի է։ Ու ասենք լրիվ պատրաստենք, որ ասենք հաջորդ անգամ իրան գան, իրանց նենց դիմավորենք, որ իրանք է զարմանալով տես բան կարա լինի։ Ոչ մեկից մոտ տենց ման չի եղել, որ ասենք ինչ որ մեկս կարանդեից դուրս գա առողջ։ Հետո եղավ 4 ծո, 3 վիրավոր, 1-2 հոգի էլ հրանք նորմալ։ Մեր այդ խումբը եղել անենց խումբ, որ ասենք սաղ մեկս մեկից գիտեինք 100% անց դաժե մի տարվա մեջ մենք ընենց ենք իրար ճանաչել, ընենց ենք իրար ընդունել, ասենք սաղ էդի մեկս մեկի համար նախ ամեն ձևի անող էինք։ Մեր ընտանիք էր ոչ թե ասենք ծառայություն։ Իսկ ճշտամու կորուսների մասին Այո։ Մենք հետախուզական տվյալներով ճշտել ենք, որ ասենք իրանք իրանց գրուպը եղել է հատուկ դիվերսիոն խմբերի պատրաստված խումբ, Յաշմա գրուպա, իրաց այդ գրուպի 70%-ը հիմա չկա, իրանք 30%-ը ոչի բան են։ Ու ասենք իրանց մեջ լիքը տարիքավորներ են, ոչ թե մեր բեժանկետային ծառայողներ։ Ու իրանց զոհերի ջեբերից մենք շատից համարա թե բլրիվ թազա փողեր էինք անել։ Մանատ։ Եթե ճշնամին հանկարծ քեզ լսեր, այս բանը, դու իրան ինչ կասես։ Կասեմ «Привет»։ <laughs> Մի հատ էլ փորձեք լավ գրնի հաստատ։ Ցնում ես ամբողջ պատմությունը չեմ պատմել, չեմ էլ փորձում պատմեմ էլի։ Մենակ գիտեմ որ սա լավ ազանգել ասել եմ։ Սիրած աղջիկ ունես։ Այո։ Հպարտանում եք քեզնով։ Այո դու պատմել ես իրեն քո դիվախտիցների մեջ։ Ես չեմ պատմել ինքը լսել է։ Ինքը ողջունում է քո որոշումը, որ պետք է մնաս բանակում ծառայես։ Ես իրանը չեմ չեմ ասել, որ տես որոշել եմ, ինքան ռիսկի խաբարությունը։ Իսկ եթե հանկարծ դեմ լինի փողորոշման։ Իրա հա, դեմը ոչ մեկ չի հարցնում։ Երիտասարդ հետախույզը սպորտի սիրահար է, սիրում է նաև երգել։ Ընկերները ասում են, որ երբեմն իրիկունները անց են կացնում Արսենի երգերի ուղեկցությամբ, որոնք հաճախ արցունքներ են փոկում իրենց աչքերից։ Վերքից տեղու սպեղանի, ախիմ հայրենիքի շուրը քաղցրեք հանրանգինին ախ իմ հայրենիքի շուրը քաղցրեք հանրանգինին ախ իմ հայրենիքի շուրը Բելլալալայան այսօր Դուք լսում եք լուրեր Այսօրերին Արցախում եւ արցախցիներից հետ են մեր հայրենակիցները։ Գոտեպնդում եւ ոգեշնչում են մեզ, ով ինչով կարող է։ Պատերազմական թեժ գործողություններից մի քանի օր անց Արցախ են եկել նաեւ իտալացի եւ հայ քանդակագործները, պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Քանդակագործներ Վիգեն Ավետիսն ու Մասիմո Լիպին արդեն մի քանի օր է Արցախում են։ Նախ սեփական աչքով եկել են տեսնելու քարորիա պատերազմի հետևանքները, որից հետո արդեն քանդակների միջոցով ներկայացնելու։ Քանդակագործները համոզված են, որ իրենց աշխատանքները եւս մի առիթ են լինելու աշխարհին յուրովի ներկայացնելու պատերազմական գործողությունները։ Շատ հետաքրքիր էր։ Մենք մտածեցինք հրեշտակ քանդակել, Բայց մի մարդ անցավ այստեղ մոտ եւ ասեց ոնց որ Սասուսի Դավիթը լինի։ Ես չգիտեի ինչ եմ քանդակում։ Ես քանդակում էի ինչ որ գալիս էր։ Պարզվեց Սասուսի Դավիթ եմ քանդակում ու քանդակը Սասուսի Դավիթն է իմ կարծիքով այն հերոսը, որ այսօր մեզ շատ է պետք այդ հերոսները ու ես տեսնում եմ Սասուսի Դավիթներ այսօր գլուխ են բարձրացրել մեր սահմաններում, դրա համար էլ Թշնամին Սասուսի Դավիթի դեմ ոչինչ չունի անելու։ Արցախը ճանաչելու համար պետք է ավելի շատ գործունքայլեր ձեռնարկել։ Տեսակետը քանդակագործ Վիգեն Ավետիսինն է։ Երբ որ պատերազմ չէր, մենք պետք է աշխարհին ներկայանայինք, վարկյան չկորցնեինք։ Մենք շատ քիչ աշխատեցինք։ Ցավալի է դա։ Հետևաբար աշխարհը ավելի քիչ է ցավակցում, քան ասենք ֆրանսիական։ Ֆրանսիան աշխատում է, հերիքա մի օծանելի գնես, վրան գրված է Made in France։ Դա հերիքա, որ մարդիկ հարգանքով լցվեն։ Իսկ մենք Արցախը, Հայաստանը շատ քիչ աշխատեցինք, որպեսզի դարձնենք նման արժեք գրող քրիստոնեության արժեքներ գրող պետությունն ենք, բայց շատ քիչ աշխատեցինք այդ ուղղությամբ, ցավոք։ Խաղաղություն, հույս եւ հավատ։ Ահա քանդակագործների ստեղծագործությունների առանցքը։ Քանդակագործները մի երազանք ունեն։ Արցախը ներկայացնող քանդակներում այսուհետ թող գերակշռեն միայն ու միայն խաղաղության խորհրդանիշներ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Մարզասերների համար Ֆուտբոլային Եվրոպայում այսօր կկայանան ազգային առաջնությունների ու գավաթի խաղարկությունների հերթական խաղերը։ Դորտմունդի Բորուսիան Գերմանիայի գավաթի կիսաեզրափակչում կհյուրընկալվի Բերլինի հերթագին։ Պրիմերայում 3 անուն մեջ պարտություն կրած Բարսելոնան Լա Կորունյայում կմրցի Դեպորտիվոյի հետ, իսկ Մադրիդի Ռեալը կընդունի Վիլյարեալին։ Ռեալին։ Եվ վերջում եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն առանց ձեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 7 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 8-ից 13, ցերեկը 21-ից 26 աստիճան։ Տակություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպարված է։